والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله بالله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Zahvala Allah subhanahu wa ta'ala sa kusuri s njegov izvršenosti i savršenosti na sve salavat i salam na njegovog poslanika i odabranika Mustafa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A nakon toga dosta smo objasnili da ljudi koji su živjeli u periodu kad su izlijedili tragovi poslanstva i šarijatskog znanja i kad je prevladavalo ili prevladalo neznanje i kad je prevladavalo, znači prevladavao šir među ljudima da se takvo vrijeme može smatrati vremenom četiri. Pa smo rekli za, za ljude koji su u tom vremenu živjeli a zapadali su u šir i kuf dakle zapadali su u to da su činili ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa prvo što smo zaključili jeste da ne tvrdimo za njih da su kuvati ne tvrdimo za njih da su kuvati drugo da se ovaj propis za koje mi ne tvrdimo da su vas odnosi na one koji su znači zapadali u šir, zapadali u širku i vade, a ne na one koji su bili mošnici po svojom bio i nutrini i po svojoj vanjskim i po svom uviđenju i po svom djelu nego na one koji su po svom uviđenju bili muslimani, ali tako sebe smatrali muslimani, ali pripisivali se ovom umetu i htjeli su da budu muslimani, međutim zbog neznanja zapadali su u širk. Pa za njih ne tvrdimo da su u vatre. Zato zbog mogućnosti da do njih nije do pro doza. Zbog mogućnosti da nije uspostavljen protiv njih ili nadima i da do njih nije došao dokaz. Kako ta mogućnost postoji nakon objave Kur'ana i nakon stanja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam mi objektivno znamo da zaista ta mogućnost postoji. O pa kako? Da da neki ljudi čak i kad su htjeli i tražili i nastojali da dođu do istine da je postojala mogućnost u određenom periodu da nisu mogli nijeskog sud saznati naučiti je tako da su određene stvari širke je tako pa zbog toga ne tvrdimo za njih. Ne tvrdimo za njih da su u vas. Drugi propis vezan je za vezan je za njihove imeće za imeće ljudi. Pa smo vidjeli da smo imami dali od Mahan Šeha Mahan Bin Abdullaheva i njegovi sinova i unuka da su smatrali i ponašali se prema ljudima u njihovom vremenu, je tako, kao prema kafirima u osnovu. I njihove imetke su smatrali imetke kafira koji su nevjernici u osnovu. Što znači da su dozvoljavali je tako nasljedstvo između njih i da ona je od njih ko prihvati islam, da je prihvati islam sa imetkom koji su želeći kod njega. I nisu ulazili znači u način e, nasljeđivanja tog imetka ili nasljeđivanja tog imetka, imetka kao što nisu ulazili ni u kakvoći način sklapanja njihovih vrakova. Sve su ostavljali onako kako je. Kako prihvati islam na tom stanju ga i ostavlja. Osim, ako postoji šarijatska zapreka da to tako ostane, kao na primjer ako je ženio ženu i njezinu sestru i tako dalje, nešto što se ne smije ženu i njenu sestru i tako dalje, sam takve stvari su raskidali takve ugovore. Zatim, treći propis vezan je za e, propis borbe, pa smo rekli da se odnosili prema njima kao prema teatrima u osnovi. To je, dostavljali su im prvo u borbi, da tako, prvo su im dostavljali dame i pozivali. I tek nakon dali i poziva, nakon što ako su sprotili i ko su sprotili protiv njega su se borili sve dok sve dok se dava nije raširila i dok nije postala opšte poznata je tako kad je postala opšte poznata onda su smatrali da nemaju obavzu da im davu posebno dostavi ili da ih posebno upozore i pozovu nego su ih napadali i bez upozorenja to su otprilike stvari koje smo spomenuli uz napomenu da ovi ljudi koji su živjeli u vremenu koji možemo smatrati vremenom Fetre, da su većina učenjaka stava da će na sudnji dan šta biti iskušani kao što je u hadisu sa pa tako o četvorici koji će se braniti pred Allahom subhanahu wa ta'ala iznositi svoj uzor. Jedan od te četvorice je čovjek koji je živio u vremenu Fetre čovjek koji živi u vremenu kakve će biti iskušan na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna zatim poslije toga smo krenuli, krenuli pažnju da posebno znači oni koji su preselili u vremenu Petre jel tako i oni koji su preselili da se o njima općenito ne govori da je općenito zabranjeno govoriti o ljudima koji su preselili koji su mrtvi zato što je rekao sallaha da je to zabranio nemojte psovati mrtve vlasti subul emboa sa innahum kad asadu ila na kaddemu nemojte psovati mrtve ljude jer oni su otišli onome što su sebi pripremio oni su već otišli onome što su sebi pripremio i u toku ovih sestvi citali smo sestvu u kojima je postavljeno pitanje na način da e, se iz njega svaka da učenjaci ove dave nisu tekstirili dok ne uspostavi dokaz. Dok ne uspostavi dokaz. Pa se pojavio, vidjeli ste prošli put na kraju, iskel, znači mali, da tako, e, nedomica oko toga, to je, znači, opšti odgovor na opšte postavljeno pitanje. Iako kad uđemo u detalje, vidjet ćemo da učenjaci ove rade šta onoga ko čini šir smatraju mušrikom, za tako ko čini širk smatraju mušrikom. Međutim, nema kazne i nema spuštanja kazne dok se ne dostavi dava. Pa smo vidjeli u borbi, jel tako? Šta? Da kad računaju da nije do, došao dokaz do njih i da nisu pozvani i da nije došao do njih dava, da su sebe obavaživali šta da im prvo dostavi davu, pa onda su se borali. Zašto? zato što nema kazne prije nego se dostavi dokaz to se kaže uzvišeni u makundama azidine hatta ne bihate rasula mi nikoga nismo kaznili mi ne kažnjavamo dok ne pošaljimo poslanica, dok ne pošaljimo dokaz je tako? dok ne pošaljimo dokaz prema tome nema takvog tekstira a inače prije dostave se dali i prije te borbe, šta su ovi bili koji su činili širk? Mušnici i kafir, zato jer njihovo vanjsko stanje je stanje širka i kufra. Ko od njih preseli, ne tvrdimo za njega da ju vate, zašto? Zato što je mogućnost da do njega dava nije došla. I ovo je vrlo jednostavno pitanje. Jesmo to Znači, to je, su stili radi se od 3-4 rečenice, čito vrijeme su sam pričao. Znači, oni su po svojoj vanštini sa kafe. Ko od njih prešali prije, nego što dostavimo davu, ne tvrdimo za njega da je vaš njegovu stvar ostavljamo. Allah subhanahu wa ta'ala, zašto zbog posljedne mogućnosti da do njega nije ostalo do Da, međutim, nijukom slučaju nije musliman. Zašto? Zato što njegov vanjsko stanje, stanje širka i kufra. Je li tako? To je njegov vanjsko stanje. Zato za njega nećemo klati kurbane, nećemo za njega sadako dijeliti, niti sikvat, niti niti, niti muđenazu klanjati i tako da. Ali smo sve. Poslije toga, poslije toga ćemo čitati nekoliko, znači, isječaka. E, od imama Davej, koji govori o uzru bil džehl, o pravdanju neznanja ili o opravdanju neznanja u pitanjima kćeta i kofa. Pa kaže ovde nekoliko znači isjećaka i pisama i mama dare koji su oni svojom rukom napisali o tome koji je zapao u veliki širk, jel tako kakav je njegov propis, propis i kako je stanje onoga koji je zapao u čisti kufr zbog neznanja ili zbog pogrešnog tomačenja i tevila u vremenu je tako kad je nestalo znanja i kad je znanje o tome bilo e, skriveno i kad se rasirio i zokrećanje značenja je tako i pogrešno prikazivanje pogrešno prikazivanje e, tumačenja određenih Eh, širijski tekst ovaj propis pa su u ovim pismima znači imami davi potvrdili sljedeći prvo da je ispunjavanje tevhida i odricanje od cirka osnova svi osnova vjerovanja je tako i da je za ovu stvar znači ispunjavanje tevhida i od, ostavljanje čirka, uspostavljen dokaz protiv ljudi slanjem Rasula sallallahu alaihi wa sallam i Kur'an. Što se tiče upoznavanja, odnosno iznošenja dokaza i objašnjavanja pitanja, je tako, to će biti u pitanjima koje su manje jasne, a neće biti u pitanju velikog širka, Zašto? Zato što obožavajući kabura, kaburova nisu muslimani. Neki uopšte ulaze pod ime, ne obuhvataju uopšte ime Islama. Stoga, kad imami kažu zabranjeno je sektiriti muslimane, ne odnosi se na one koji obožavaju kabura. Je tako? Zato što nisu muslimani. Je tako? Pa kad kažu imame dave i zabranjuju da se tekbire muslimani, onda se to ne odnosi na one koji čine i bade kaborovima, zato što oni njih uopšte ne ubrajaju muslimane, nego ih smatraju muslimani. Zato što oni uopšte nisu odehlu kibli. Znači, ne pripadaju uopšte našoj kibli. Zato što je širk koji čine potpuno suprotan teuhid, odnosno potpuno negira njihov teuhid i islam i potpuno je suprotan tevhidu i islamu sa svake strane. Pa je nemoguće da neki rob bude musliman, a da ne čini tevhid, da ne ispunjava tevhid i da se ne pridržava tevhida. A šta je to tevhid? Da i balet čini samo Allahu srsana vatara. Je tako? I da se odrekne i ostavi velikog širka i mušnika. Je tako? Nemoguće. Ako čini širk, onda nije ispunio tevhid. Je tako? Ako čini širk u čemu? U ibadetu. Ako ibadet čini nekome drugom, onda nije ispunio teohid. I nemoguće da takav bude muslima. Što se tiče muslika koji ne zna, da tako, a pripisuje s ovom umnatu, koji nije imao mogućnosti da upozna istinu, jel tako, zbog nam, e, znači nije imao nikakve mogućnosti da dođe do kuće istinu, nije protiv njega, znači, ili nije mu dostavljen dokaz, Njegov propis je u najmanju ruku propis onih koji su živjeli u vrijeme sestre. Kakav je njegov propis? Ne tvrdimo za njega, je tako da je u vatri, međutim nije, nije na muslima. Šta će sa njim biti? Na sudnjem dan će biti iskušan što, što se tiče dunjavskih propisa i nas, na istekvar, na silinu istekvar za njega, sa tako ne dovijemo za njega, ne koljemo kurbane za njega, ne dijelimo sada se za njega, tako. A nije muslima ni u kom slučaju. Što se tiče, ili da nema uzra mošik u, u neznanju i da izlazi iz znači iz e, da se ne ubraja uopšte među muslimane To je pitanje koje je složno u lema. I nije znači ovo, ovo pitanje onaj e, problematično osim onome ko nije rastio strast sa svojom akidom. Akidom, kako? Nešto nije dobro onaj shvatio i korijen. S druge strane, ako bi dali opravdanje neznanje mušrik koji sigi veliki šik, ako bi ga opravdali neznanje, i ne bi ga tekfirili od istoga koje izilazi da ne bi tekfirili ni židov ni kršćan jer i oni šir čine od čega sve si ne znaju o kako radi ne znaju i još mimo toga znači e, kažnjavanje na oba svijeta na oba svijeta ne biva osim nakon što se dostavi dokaz. Pa sad poslije toga imamo ispred znači e, pismo. Pismo sviha Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hasan rahmatullahi alaihi gdje kaže pismo se odnosi znači kroz ovo pismo. znači, znači nije ono ovdje izneseno redom nije redom, ali ćemo ga čitati onako kako je spomenuto ovdje. E, napisao je šehi Sajf ibn Abdurrahman ibn Hasan, a kroz ovo pismo ćemo vidjeti propis uh, tekstira pojedinca. Da tako? Kako će, znači, uh, propis tekstira proglašavanja kafira pojedinca, je tako? I razlika između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. Jer mnogi ove stvari drsu. Pa ćemo doći, inšalak, kad samo pismo do tog detalja kad dođemo da ću pokušati da e, predstavim to kako sam razumio da bi se razumio Allah najbolje kaže na početku alhamdulillahi rabbil alamin ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى إلا إياه نيمة drugog ilaha osim Allaha osim kojeg se, znači ili mimo kojeg se ne traži nikakva pomoć ni se skoćama, niti se ikome dova uputio osim njemu, pa ko učini ibadet nekome drugu mimo njega, on je mušik tekstom Kur'ana i svjedočim da je Mohamed njegov rob, njegov poslanic, njegov prijatelj sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbi jedna'in e, sanjim je uspostavljen dokaz protiv tih svjetova i nema poslanika prije poslije njega, niti rasula poslije njega nakon toga. Kaže, došlo nam je, čuli smo, je tako, e, od jedne skupine koja za sebe tvrdi da ima znanje u vjeri, je tako, da su učenjaci u vjeri, e, i koji tvrde da su jede šeha Mohamed ibn Abdul Wahhaba, znači on sad počne pismo objašnjava, kaže, čuli smo da ima jedna skupina koja se pripisuje da su za sebe tvrde da su učenjaci, jel tako? I za sebe tvrde da su učenjaci i da su sljedbenici sa šehe Muhammed ibn Abdullahara. Gdje kažu da onaj koji učini širku Allaha subhanahu wa ta'ala i čini ibadet idolima i kipojima, da se za njega ne kaže da je kafir, niti mušlik, pojedinacu. Šta ovo znači? Kad vidi nekoga da čini ibadet nekom idolu, kipu ili kaburu, da za njega ne kaže da je mušljic za njega lično, po imenu i prezimu, da se ne kaže da je mušljic. A to smo shvatili nakon što su neki koji su sa mnom razgovarali e, od naše braće, kad su rekli za nekoga da je ili spustili na nekoga propis cirka i kufra, kad je pozvao ili uputio dobu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i traži od njega pomoć, rekli su mu ne smije spustati propis teksira na pojedinča dok ga ne upozna dok mu ne znaseš do dokaz. Da kaže, jesu shvatili? Znači, čuli smo šta? Od nekih koji sebe smatraju učenim, još se smatraju kako da sljedbenici da slijede Šehe Mohamed ibn Abdullaha u njegovoj davi, da kažu da se ne smije reći za pojedinca da je mušrik ili da je kreatir dok mu se ne iznese do dokaz. Bez obzira što je putio od ovog poslanika sallaha alaihi sallam i od njega tražio po pomoć. Pa on onda odgovara. Ostavili su dijela Sehe Muhammed ibn Abu Lahaba. Dijela, znači, njegove, ovaj, kako se kaže to sad nas? Dijela ja, njegove malazare. Ostavili su ih i njegove studije u kojima je on objasnio koje su dovoljne da se ove da, da se ova pitanja shvate. Pa onaj ko ima i najmanje znanja kad vidi ljude danas i kad vidi ono što su vjerovali ovi šehovi koje spominjemo veoma se zbuni i kaže la hawla wala kuvvete illa billah. Zašto se zbuni? Zato što oni tvrde da je ovo bilo vjerovanje, da tako da je ovo ispravno vjerovanje i da je ovo bilo vjerovanje šeha Muhammed ibn Abdullaha van njegovi učenika, sinova i unuka. Međutim, stvar nije tata. To je zato što neki koji smo spomenuli uh, pitaju nas ovo pitanje pa kaže kažemo za one koji obožavaju kaburove, je tako? I one koji su tim kaburovima, kažemo njemu, ovo što ti radiš je šir, je, odnosno ono što on radi, a sebe i mene Allah stano tela da srču od toga, ovo što on radi je šir, ali on nije mušrik. Tako kaže. Pa kaže, pogledaj, sa ljudi pričaju šta govore i zahvalio Allah subhanahu wa ta'ala na tome što se sačuvao. Jer je ovo šubha koju je iznosio poznati šubhazija Iraki koji je iznosio protiv Dave Seha Mohamedin Abdullah na koji je odgovorio šeji Abdullah Pa kaže, Mi tekfirimo vrstu, ali ne tekfirimo pojedinca, osim nakon što mu iznesemo do dokaz. U tome se pozivaju na šeha Mohamed Ibn Abdullahaba. Kad su vidjeli da on nije tekfirio one koji su obožavali da tako kabr kavaž odnosno kubu kavaž i kabr Abdul Kadira od neznalica i obični, običnog svijeta zato što nije imao ko da ih upoze. Da sažnem. O čemu on ovdje govori? O ljudima koji kažu da onaj koji čini širk da tako da ga pojedinačno ne smiješ što se hir dok mu ne iznese soča. Je li ovo istina? Ne. Onaj koji čini širk on je mušlik i prije nego mu se iznese dokaz. A kad mu se iznese dokaz, šta onda? Onda, podelan. onda poslije toga, znači, može se na njega provesti kaznu, da. tako? Onda poslije toga zaslužuje kaznu. Je tako? Međutim, oni se pozivaju na neke dijelove i neke rečenice koje, u kojima koje su spominute od šeha Mohamed Ibn Abdu Zahar, gdje on kaže, da ne tekfiri one koji obožavaju kubor, kuber, kupolu, kavaž i kupolu nad kaburom Abdulkadira. U drugo, na drugom mjestu ne, ne tekfiri one koji ovaj, i badete kaburu bedevija. Jel tako? Zato što nema ko da ih upozori. Na treće mjesto kaže ne znam kako je njihovo stanje. Jel tako? Na četvrtom mjestu na tekfiri oni koji vrane tagute i kaže najmanje najmanje onaj što, što se za njih može reći jesu, jesu, jesu da spasiti i tako dalje sve ove detalje koji su došli prenešene od šeha Muhammed Ibn Abdu'l-Bahaba neki su uzeli i kažu vidiš on nije tekfirio dok se ne izneše dokaz jer kaže ne tekfirimo onoga ko i vazi čini na kaboru bedevija dok mu ne iznesemo to. Zato što nema ko, zato što nije, nema, znači, ko da ih upozori. Tako je došlo u nekim, znači, u nekim fetvama od šeha Mohamed ibn Abdullahi Pa kaže, on, znači, Ishaq ibn Abdurrahman odgovara njima i kaže, mi kažemo, alhamdulillah, i njemu zahval, i od njega pomoć i podršku tražimo mi ne govorimo osim kako su rekli naši šehovi, šeh Mohamed u dijelu Ifadetul Musafi i njegovi unuci u kojima su odgovorili Erafiju, je tako? I tako su govorili imami ove vjere prije njih. Svi imami vjere prije njih. I to je poznato u vjeri, nužno poznato u vjeri islamu. A to je da je po pitanjima usulu dina osnova znači osnova vjere se vraća na Kur'an i sunnet i izma ovog ummeta izma koji je znači koji se uzima u obzir a to je ono na čemu su bile ashabi a nije izbor osnove o, znači nije osnova ove vjere se ne uzima i ne vraća se ni na jednog učenjaka pojedina pojedinačno. Ovo dobro zapamti. Znači, treba zapamti. Sad vi se pozivate i kažete, rekao je šeha Mohamed Ibn Abdullahab ovdje i onda, ovo i ono, i onda tu uzmate dokaz i kažete, i ovi nisu mošnici dok im se ne znate dokaz, iako oni sine očiti šir, šir. Mi kažemo šta? Ne vraćamo se u osnove vjere ni na jednog učenjaka po, ih, po imenu. Nije on izvor osnova znači ne vraćamo se u osnovi vjere na nje je tako u osnova vjere ni na jednog učenjaka po imenu i prezimenu nego na što na Koran i Sunnet zašto nas ovo priprema zašto nas ovo priprema slušaj kaže فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشرارير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته آه ما شاء الله أبو وامي راغب تنس كاج كو أبو وصفتي إكو كود كفتي أبا أصنوا كويا أصنوا da se osnova vjera uzme iz Kur'ana i to sunneta. Ko, ko, ko se ovo znači us, usadi u srcu i srce mu na ovo bude šta? Stabilno, bude mu lahko, no tako, i jednostavno kad vidi neki sumnjiv, sumnjiv u sebe, znači sumnjiv ili neispravan govor, govor koji, u kojem je pomiješana istina i ono što što je neispravno, je li tako? takav govor kad vidi kod i, i nekih svojih imama, to mu bude lahko i jednostavno. Je tako? Kako mu bude lahko i jednostavno? Ne bude mu teško da to odma od ostavi. Izlama sume illa nabije sallallahu alaihi Jer nema nepogresivog u vjeri osim poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa šta ovdje reče nama Šejih Iskak ibn Abdurrahman? Šta nam reče? Da je Šejih Muhammed ibn Abdurrahman pogriješio u, na ovim mjestima gdje je to rekao. A pa sad? Gdje je rekao da ne sestiri one koji i vladu čini kaburu bedevija zato što nema kod da ih upozve. Šta nam reče još da je pogriješio kad je rekao da ne sestiri one koji i bade čine kubetu Havaž, je tako? I kubetu Abdul Kadira i tako dalje. Gdje se razumio da I šta reći ko griješi? Je tako? I nazva njegov govor da je šta? Sumnjiv, odnosno da je pobrka neispravna. Do čeg ovdje dolaze? Ha? Nije da su tisni. Nije da su tisni. Maša Allah. Znači, nije ga protestirio, ne kaže šta? Kuriješ. Ne ispravam ovaj govor. <laughs> Šta je tako? Ne ispravam ovaj govor. Što? Zato što po istom pitanju ima na drugim mjestima ispravno govorio. Pa je nekad pogriješio, nekad potrefio i idemo dalje. Ali ga ne protestirio. Je tako? Pa dobro, ovo treba da bude izgled s nekima. Ovi danas <laughs> kažu nema ako pročite da se kaže ja. Dobro. Nema u osnovi vjere ja tako. Gospod. Kaže, naše pitanje ovde o koje mi raspravljamo je ibadet Allah subhanahu wa ta'ala jedin koji nema šerika, tako i odricanje od ibadeta bilo čega mimo njega subhanahu wa ta'ala. I da onaj koji čini ibadet nekome uz Allaha subhanahu wa ta'ala da je učinio veliki širk koji ga izvodi iz vjeri. I to je osnova svih osnova. Šta je osnova svih osnova? Da se ibadet čini samo Allah subhanahu wa ta'ala i da se ostavi širk. Ko? Ibadet čini još nekome uz Allaha subhanahu wa ta'ala počinio je veliki širk i izašao i izvjere i to je osnova svih osnova. Sa njom je poslan, su poslani Allahov vjerovjesnici i objavljene sve knjige. I sa njima je sa tim objavama znači uspostavljen dokaz protiv ljudi čine slanjem poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i objavom Kur'ana. Tako ćemo vidjeti odgovor od imama ove vjere da je osnova kod njih da tekfire onoga kućini sirk Allah subhanahu wa ta'ala i da se od njega traži teuba i ako se ne pokaje da se ubije i da ne spominju ovde da mu se ovo pitanje objasnjava koje pitanje i bade sa nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala nije ne spominju da, da mu se to objasnja, objasnjava, nego se od njeg traži da se pokaje, ako se ne pokaje, da se ubije. Da tako, to na sudu, da tako, kod kad je. A nigdje ne spominju da mu se to pitanje objašnjava u osnovi vjeri. Nego spominju pitanje objašnjavanja, je tako, i iznošenja dokaza kada se radi o skrivenim manje poznatim pitanjima. Gdje je dokaz mogao biti sakriven, odnosno ostati, biti nepoznat dokaz za to, za, za to pitanje, mogao biti nepoznat nekim muslimanima. Kao što su pitanje oko kojih su se na, razišli oko kojih su se razišli sa ehlu sunnetom novotar. Kao što su kaderije, kao što su murđije u skrivenim pitanjima, je tako? Kao što su kaderije, kao što su murđije, kao što su svi novotari, a tako svi novotari koji su se različili sa ehlo sunnetom, kao što su ove naše masu rivnje i tako da. Znači, po tim pitanjima nema tekfira dok se ne iznese do dokaz. Po pitanjima gdje se, gdje se novotari različili sa ehlo sunnetom, a u pitanju velikog širka, odnosno i dadeta, nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su nema iznošenja dokaza niti pojasnja, pojasnjavanja. Zašto ova pitanja ku koji su se novo kada razlišli sa ehlu sunnetom, znači dokazi za ta pitanja mogu biti šta nepoznata nekim muslimanima. A dok dokaz za ibadet konkretni i očiti ibadet nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala to je opšte poznata stvar tako, svakom čovjek koji uspostavljen je dokaz što su svi poslanje Muhammeda sallaha rejtenom i objavom, objavom Kur'ana. Kako će se iznositi dokaz onima koji obožavaju kaburove? Kako da im se iznosi dokaz? I zašto da im se iznosi dokaz kad oni uopće nisu muslimani? Niti ulaze u okvir imena Islam. Ime Islam ih uopće ne obuhvata. I da li sa širkom ostaje ikakvo djelo? kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni kaže وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَارِ I neće ući u džennet dok ne prođe džemel dromeda kroz iglene uši. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد حمد inna Allahe la yakfir an yushraka bihi Allah neće prostiti onome koji čini širk a ovdje je spomenut tekst pod navodnicima koji bi kao trebao da bude ajet ali nema ajeta u tom ovako kako je spomenut sa nike hadisa nego imaju ajeti drugi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا kad bi ti širk učinio stvar ti djela propala. Pa sa širkom propadaju djela. Pa kako da ovi budu muslimani kad čini širk i svojim djela zbog tog širka propada. I drugi ajeti koji znači odrešnjavaju ovo pitanje. A iz ovog ovakvog mišljenja ovakvog mišljenja da se, znači, ne tekfire one koji čini širk i vlade čine nekom drugom ime Allah s.a.v. proizilazi da mi je iznesen dokaz protiv ovog omna sa slanjem Muhammeda s.a.v. Kur'anom. Allahu se utječemo od lošeg svrtanja koje za sobom povlači zaborav Kitaba i Rasula s.a.v. Nego oni koji su živjeli u vrijeme fetre kojima nije dostavljena risala niti Kur'an i koji su umrli u džahilije ne zovu se muslimanima po izma niti se za njih cifar čini nego se ulema razmišla po njihovom pitanju na ahire ko će da kaže znači kako se može tvrditi za one koji čine očiti širk i ibadet čine nekome drugom Allah subhanahu wa ta'ala da su muslimani kad čak ljudi ni u vrijeme fetre ni u vrijeme fetre je tako onaj nisu muslimani da smatraju se muslimanima iako nije bilo znači ne smatraju se muslimanima ako su zapadali u šir oni su o, oni su po svojoj vanštini po svojoj vanštini mušnici ali se ulema različno po njihovom pitanju na ahiret, je tako? A ne kaže se, ako nisu muslimani, onda su mu, mušrici, da će mušrici tekfira, znači da će kažnjeni biti nasljeni. Nije nas budućno kodiš. Ne, što se tiče nas, ne ulazimo u to. Allah s.a.v. Znači, ne rišim kodiš po pitanju. Allah s.a.v. će iskušati na akiru. Ljudi da se da znači da, da oni da je što je posebno zvučno da nije došlo do poslanika, iako čim pa je bila kuhna, kada je halal je njihovo mjeta, njihov krvi, znamo da krvi su malo može biti, o halalima da ne se testiraju. Ali ne se testiraju, ne može biti o halalima, zašto im ne znamo što što je, samo smo vidi to. Ne tvrdimo za njih, znači ne vjerujući, a njih tvrdimo da smo muslimani. I ovdje ostavamo proprio stati stati benissimo anche nella giornata della tua deve quando già dico a fede a trovare il seguito osso da un mogućno si da tebe ti isto ne ali pitanje naše šarija su ovo ti nauči u kućima od njih ako sine je bila kuha ne može biti ništa ništa znači da ne bi došlo ovdje se probati jedna druga stvar ovdje po pitanju znači šarija su njihovu statusa da bude narješeno stanje. Nisu muslimani, ali nisu nevjernici. Znači, mi kažemo i opet ponavljam, od početka i na početku sam rekao, ne svrdimo za njih da su u vas. Jel tako? Ako su živjeli u vrijeme Petre, u vrijeme Petre, i činili zapadali u dijela širka, ne smatramo ih muslimanim. Međutim, ne svrdimo za njih da su u vas. A pitanje i mjetka i krvi ne spada i ne spominje se za njih. Zašto? Zato što oni već umrli, prošli, živjeli u vrijeme Petri. Zato on ovdje, zašto ovdje spominje to? Kaže kako može onaj koji sad ovdje živi pred nas i čini šir, može kako da kažemo za njega da je musliman? Kako, kako će biti musliman čini šir? Kad ne govorimo ni za onoga koji je živio u vrijeme Petri, koji za kojeg je moguće da mu nije dostavljen dokaz, a ovo je dostavljen dokaz, od ovog došao dokaz, je tako? da mu nije došao dok je sad mi za njega ne tvrdimo da je muslim na muslim tako? tako što se tiče nas i dunjavskih propisa oni za nas ušli i, u, i, u, i ovaj vrijeme Petka i ovaj pogotovo je tako? I ovaj, i ovaj pogotovo koji je sad tu ispred, ispred nas jesu me razumeli međutim međutim ovo pitanje ahiretsko pitanje on hoće da kaže baš to Znači nisu se razlikli po pitanju dužnjavskih propisa, nego po pitanju afireta se razlikli i najispravnije mislije na najbolje zna da će biti iskušanja. Tako. Pa kako onda da se razlikli po pitanju ovoga koji je već tu u čas? Nije vrena petre. Jes, i nije vrena petre, sad čini šir. A pa tako govori o tome. I zato je spomenuo ovo na kraju. A prošli put smo čitali tamo baš gdje kaže šta. A ovdje nećemo reći i ne može nam se reći šta ako nije, mušlik, onda, ako nije musliman onda je mušlik. Je tako? U smislu mušik je bit će kaz, kaznjen. Je tako? Neće reći to. Zašto? Zato što je postoji mogućnost da mu nije iznesen dok živi u vrijeme četiri. Ostavljamo ga Allah subhanahu wa ta'ala. I kad go, go, kod govorimo o vremenu četiri, znači to se govori o afiretskom hokmu. Zašto se uvijek govori o afiretskom hokmu? Zato što stara koja tu ispred nas, mi vidi se vrijem setve, iznesimo dokaze završeno. E, ja vidim, setra prosto što s njega ti. Pa e, tako. I ne može se zamisliti, znači sad pitanje o halalivanje krvi i metu. Prošlo. Prata. E, o tome se raz. Ali hoće, on pravi ovdje kijaj. Kako? Neko može sumnjati u širki kufr onoga koji sad ispred nas ovdje čini širki kufr dostavljen mu dokaz i smatra se muslimanom, jel tako, kad on govori o svom slučaju, jel tako, u, u njihovo vrijeme, kad je dava već raširena, jel tako, jer on je jedan od unuka, znači, već decenijema dava se širi i postoji, jel tako, kako može biti, znači, da je ovaj musliman, a čini širk, a čak i za onoga u vrijeme Petre, djela kufra zavzala sve sve. I da što mi je treba, izgovatila se sveca izrikala da dopadala djela da se ne bi sad rekao sad to bi ljudi ovaj ne ja sad i sad ovaj samo da, da, da se ne bi ova razlika da u samom onom dijelu treba da postoji mogućnost zloupotrebljavanja uvijek se svako ovaj postoji mogućnost zloupotrebe uvijek i ona se ne može dokinuti Znači, nemojte se truditi uopšte da, da se dokine, da se dokine mogućnost zlopotrebe. Mo, mogućnost zlopotrebe uvijek postoji. Onaj ko hoće da zlopotrebi. Onaj ko hoće da zlopotrebi, zlopotrebi govor Allah subhanahu wa ta'ala i govor Resula sallallahu alaihi wa sallam. A kamo li govor učenjaka i ljudi. A učenjak će ovdje doslovno tako rekao. Znači, kad govore uh, on govori o ovima koji baš to iznosi dokaz protiv ovih koji bi ove danas htjeli da smatraju muslimanima. Kaže, kako se ti smatrati muslimanima, a čini širk? A za onoga koji čini širk, čak i u vrijeme sestre, ne kažemo da je muslim. Nego se učenjaci različiti po njegovom pitanju na atiret, na atiret. Pa je ovo jasan odgovor baš na tu zavrzlavu koja bi se kod nekog mogla pojaviti. Jeste razumeli? Jer ovo je baš spominjanje ovog, ovog slučaja ovde je baš odgovor onome što bi to htio da pomiješa. Kako se? Jel tako? Ili na koji način će se ovi opravdat kad ne pravdamo i ne smatramo muslimanima i one koji su pomrli u vrijeme Petre, iako postoji mogućnost da im nije dostavljen dokaz. Da im nije dostavljen dokaz. Jel Ma ja sam skuvao. Neka, Više puta se ponovno znači nešto bi ne da ne skoro. Jer postoji mu zvuk na svoje znovu gledu koji je da kaže od nije i stvrdu da je na vjeri kupu kod još vjerima koja je radio i sada je znači kad je poznanje toga kreatirom ovaj, zbog mogućnosti da ovaj, nije dobro to podijeli na dobro. To sam sam htio da ne mi se sve sviđa, ja sam sam ovaj, da se to ima sviđa. Pravda se smisla zato što o njemu raspravljamo samo u, kontekstu afiretskog hokma. Pa tako? O njemu ne raspravljamo. Ima, znači, a, i, i napomenuto, i svaki put je napomenuto, pa ne čini se za njega i tikva, pa tako ne dijeli se za njega sa takav i tako dalje i sad smo to ovaj, kroz ovo pismo nekoliko puta je spomenuo dobro u svakom slučaju nastavljamo dalje kaže Sirik Mohamed Ibn Abdullahab uh, e, u svojoj rečali koju je napisao Ahmed Ibn Abdul Kerimu koji je bio u Ahsa Ahsa je veliki grad u Saudiji tako Pa kaže od šeha Muhammed, od Muhammed ibn Abdul Rahab, Ahmed ibn Abdul Karim, eh, selamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd, stiglo nam je tvoje pismo u kojoj spominješ, znači, ovo, eh, ovo meselo, ovo pitanje koje, eh, koje smo spomenuli, i u kojem spominješ da, da ti nešto nije jasno i tražiš da ti se ta nejasnoća otkloni. Zatim nam je došlo od sebe drugo pismo u kojem spominješ da si našao govor šehu Islama Ibn Taymi Rahmatullahi Alej koja ti otklonila ovu znači koja ti razjasnila ovu pitanje. Prvo je poslo pismo znači sa kaže ima neko nešto mu nejasno traži da mu se objasni a onda poslo opet pismo kaže našao sam govor šehu Islama Ibn Taymi Pa mi je to sad postalo jasno. Pa sad ćete čuti kako je to pitanje. Pa kaže, Allaha volimo da te uputi u islam. Da te uputi u islam. Našto to upućuje e, govor šehu l'islamu? Jel to govor šehu l'islamu upućuje da onaj koji čini ibadet kipojima i idolima, koji obožava kipove idola kao što se obožavali Lat i Uzza i koji psuje vjeru Rasula sallallahu alaihi wa sallam e, nakon što je posvjedočio tu vjeru, je tako? Zatim, kao što, kao što psuje Ebu Džehl da se gdje je ta znači, zar tako, zar govor Ibn Temi upućuje na to da onaj koji ovo čini, šta čini? Ibadet čini idolima i kipovima i psuje vjeru Rasula sallallahu alaihi sallam kao što se psuje Ebu Džahl da se on ne tekfiri pojedinačno. Znači da se on lično ne tekfiri. Čak šta više ili nego šta izraz šehr Islama ibn Tejmi i Nikuse je jasna i doslovna u tekfiru kao na primjer Ibn Fejruza i Salha ibn Abdullaha i njima slični. Da su oni kafiri kufran zahira, jasnim, otvorenim kufran, koji izvodi iz vjere. A kamo li neki drugi mimo njih? Ovo je jasno i otvoreno i doslovno u govoru Ibn Kajma također i u govoru šeha kojeg si spomenuo, znači govor o šeha islama ibn Tejmije kojeg si spomenuo, da ti je uklonilo iskjar, znači da ti je uklonilo nejasnost. On govori da mu je govor šeha islama uklonilo nejasnost. Kako? Da se ne tekfiri oni koji obožavaju idole i, i bade sine nekome drugom ima Allah stano žara pojedinačno. Kaže, kako ti je i kako ti to razumio, izgovora šehhul islama kad šehhul islam doslovno jasno tekfiri pojedince po imenu i prezimenu tako po njegovom imenu imenu njegovog babi i isti takav tekfir dolazi od njegovog učenika Ibn Qajnu Rahmetullah Jare pa kako ti onda govor šehhul islama otklonio tu nejasnoć u kufru onoga koji obožava idole kao što je kabru Jusufa pa i, njegov, i, i njima sličnost i koji ih dozivaju u teškoćama i u lagodnost i psuju vjeru Rasula sallallahu alaihi sallam nakon što su posvjedočili i vjeru su sveli na odnosno vjera im je da i bade sine idolima nakon što su potvrdili ili nakon što su posvjedočili u vjeru islam nakon što je vjera islam postala jasna govor u ovom dijelu pisma je E, znači može se sažeti u dvije recence, tako. Da on kaže kako ti je govor šeho l'Islama otklonuo od nedomici koju si imao. Kako je on nedomici imao? Imao nedomicu da oni koji čine i bazit nekome drugom ima Allaha, šta? Da li se pojedinačno tekstire ili ili ne tekstire? I on kaže, eh, sad sam našao govor šehu Islama i tu mi nedomicu otklonio. Kako mi je tu nedomicu otklonio? Kaže, ne sekcije se dok im se šta ne dostavi da ukaze. Kaže njemu šehu Islama, Mohamed Ibn Azbav, kako? Kad šehu Islama, Ibn Tejnije, njegov učenik Ibn Uqajim, tekstire pojedinice i on je spomenuo ove pojedinice, tako? A ove pojedinice, a kamo li neke druge mimo njih, tako? koji ibadet čine nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim je spomenuo mnogi koji su ribet učinili, jel tako, e, nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao oni koji su ribet učinili u vrijeme Ebu Bekra. Zatim, e, e, ribet, oni koji su učinili ribet u mesidu u Kufi. Jel tako? Znate šta je slučaj? kad je jedin spomenuo u Ezanu, u Sejlan, je tako? Pa su se svi okupili i šta? Proglašali Murtedem ovoga koji spomenuo u Sejlanu koji je to govorio, ubili su, a odostali su tražili kao te ovu. Zatim Beno Obedel Kodah, oni su napravili državu, je tako, Fatimijsku državu u na sjeveru Afrike, u Egiptu svi su ovi šta bili murte po imenu prezmen, lično, znači učenjaci u njihovom vremenu su ih proglašili murtedima, kako? Pojedinačno i lično. Znači, to je sad dokaz pojedinačnog i ličnog tekfira. Što se tiče govora šehol islama, koji ti je, znači, ovo pitanje povrko, je tako, on je znači žesti da tako kažemo od svega ovoga i kad bi mi rekli govorom šehova islama mnogi bi protektirili od popularnih poznatih pojedina šta o njemu govori ti se pozivaš na govor šehova islama i kažeš da se ne tekstiri pojedina a mi kad bi se držali govora šehova islama mnogi popularne pojedince bi se tekfirili. Zašto? Zato što se pojedinac ne tekfiri osim kad mu se uspostavi dokaz. Jel tako? Taka, taka, takva rečenica postoji kod svih kod islama. Tako? Da se pojedinca ne tekfiri na, osim nakon uspostavljena dokaz. Pa ako se pojedinac ne tekfiri osim nakon uspostavljena dokaza, onda je opšte poznato da uspostavljanje dokaza ne znači razumijevanje govora Allaha subhanahu wa ta'ala poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako karatumi Abu Bekr radijallahu anhu nego kad mu dođe do njega govor Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alejhi ve sellem i nema nikakvog uzra koji će ga spasti on je kafir Uh-huh. Ne, ne, ne. Dobro. Znači, sažetak čitavog ovog govora sad u, u zadnjem, znači, pasosti što sam ovaj, pročitao, odnosi se na sredjeći. Kaže, spomenuo si govor Ibn Taymiye gdje kaže da ne tekstiri pojedinca osim nakon iznašenja dokaza. Kaže, kad bi to primijenili, Sa tako, onda mnogi protestiraju, jer je dokaz iznesen protiv ljudi. Kime, Kur'anom i Sunnetom, poslanika sallaha rečem. Znači, i sam dokaz je iznesen. Iako ga oni nisu razumeli, jer nije šarce da dokaz shvate, da tako razumiju. Jeste šart da ga razumiju, da razumiju taj jezik. Da razumiju šta to zna, znači. Ali ne u smislu da je šart da ga pojmi i prati, razumite. Jer nekad čovjek šta, dokaz do njega dođe, ali on ga ne razumije. Pa tako? I mnogi zalutaju zato što dokaze ne razumiju. Ne razumiju. Pa Allah stano tada šta, dokaz protiv svih ljudi je šta, slanje poslanika i objava. A pored toga Allah stano tada kaže, ina djana ala kulubima kinete mi jefkahu. Mi smo na njihovim srcima šta, stavili koprenu da ga ne razume. A dosta zanimljiv Kur'an. A Allah samo tela zapečatio njihova srca da, da ga ne razume. Sveta. Pa opet je dokaz protiv njih. Iako da oni ne mogu da razume, jel tako? Inna šerra zavadi i da Allahi sumul bukmul ladina la jaqilun. Najgora stoka kod Allaha subhanahu wa ta'ala su oni koji su ništa ne čuju, jel tako? Niti razumiju i spataju. Pa oni imaju dokaz dostavljena, oni ništa ne čuju kao da ništa ne znam kao da im ništa nije dostavio, ništa ne razumio a ipak je dokaz protiv njih nešto pa kaže, kad uzeli ovaj govor to je bilo jako žesto to što, zato što je dokaz protiv njih iznešeno oni ga ne razumiju i druga stvar što napomena, je tako sljedeća napomena odnosi se na to da ovaj govor šeful islama ibn Temije da se ne tekvi osim nakon iznošenja dokaza ne odnosi se na ibadet nekome drugom ima Allaha nego nas. Nam pitanja gdje dokaz može biti skriven za neke muslimane, za manje jasna pitanja gdje su se različili ehlo sunna i novatari po pitanjima <clears throat> po pitanjima, akidetskim pitanjima. Kao što su murđije, kao što su kaderije, kao što su mačezile i tako da. Jel ovo da ne čitamo detaljno, znači odnosi se sad onaj e, nastavak pisma odnosi se na to. Šta? Da se dokaz iznosi za neke manje jasne stvari ili pitanje gdje dokaz može biti skriven za neko na finalu. Ali pitanje i vade sa nekom drugom ima Allaha štana tajara oni ko, koji čini taj vade oni moše da pa tako prijednost postavljen dokaz protiv njega ili ne. On je šta muslim on je muslim dobro sad u ovom slučaju nećemo više se vraćati na spominjane uh, ove koje smo spominjali do sad uh, iz Ehlu Petre jer su spominjane u kontekstu čega afiretske kazne ne tvrdimo za nje šta da su uvali dobro ima li vraćati vezano za ovo kakvi nedovni nije kome nije još gdje se bol bol u borbi da nam gdje smo još malo da što se tiče borbe ja imam sam na početku rekao sam prošli put sam govorio da bio prvi Znači, rekli smo da su na početku šta smatrali da im se dalo dosta, šta to znači? da se prvo pozovu tako da se ostavi to širka i kufra da se klone toga i znači u se dokazi pozovu se jer na, na putem pisma ili delegacije ili tako dalje i da se ne napadaju dok im se dokazi ne znači ja, jasno to, ali u, u borbi e, da li u borbi, u borbi nema Kaj je to smisla? Kaj već traje borba kad je rat? Pa ovo govorimo sad od počinjanja borbe. Kad odpočinje borba, gotovo. <laughs> Onda je završeno. E sad, nakon što je dava, šta, postala opšte poznata i njeni dokazi postali opšte poznati i nakon što su je ljudi upoznali, je tako? No. Poslije toga više nisu se obavezivali ni da ih pozovu, nego su napadali. No bez najave, bez prethodnog poziva. Ali to je znači trajalo, to je bio opet i stihad u njihovo, u njihovo vrijeme. Da su procijenili da je to postala uopšte poznata stvar. Razumno? A u toku same borbe, kad su oni došli sa druge strane? Da tak? A, to mi je baš zatvaralo što ti kažeš ovaj, imao sam primjer u borbi, ovaj rekao, pa nije mi... Pominjali smo to u ja, ja, ja. i objašnjavali u Znači, ne moramo svaki put, u svaki put objasniti da objasnjamo šta je ponovno. Znači, šta znači ovaj, u slučaju gorbe? Smatrao su i šta se aprimo vošno dostavljali davu prije napada, tako dozivali mhm. i objašnjavali tu situaciju, pa tek onda je napad. Iako je, znači, e, kad se gleda kroz istoriju zbivanja i pročita kako je ta dava išla, i kako su osvočenjate te borbe, da nikad to nije bila situacija da su oni jednom pozvani. <clears throat> Tako? Ili da im je poslano pisno pa su posle toga napasnuti ili da je... Ne. Obično je to bilo, znači, dugo vremena, znači, dopisivanja, ubjedivanja, delegacija, tako da su ih napadali tek kad su dobro, dobro shvatili da dovi se i nas i protive se daje. I suprostavljaju joj se i brane sir i pozovu u odbranu tog širka. Da je obično tek tad dolazilo do, do borbe i do sluha. Jeste razumeli? Znači, to je tako bilo. Kad se pročita kad se pročita istorijski događaj kako se teku i prvi sukovi, prva borba sa, sa onima koji su branili onaj širk i kaburove i da se odbrane svetinje i kako su ljudi onaj mase poveli u borbu protiv ove dave nije to bilo da su da je šeheh Mohamed Ibn Abdul Wahab došao sa vojskom pa im poslao pismo pa ovi neće pa odmah da se napadne ne, nego je to dugo znači poznanstvo i iskustvo i, i pozivi i iznošenje dokaza i tako dalje pa tek kad se uzinate i kažu ljudi branite svoju vjeru, ovo ono, branite, znači, taburove, branite taj svoj širk, da je tek onda dolazilo da borbi. Kad se pita istore, jel tako? Ali govorimo o propisima, onda kažemo šta? Da su ih uvijek poziv, poziva. Pa tek onda napada. U smislu propisima. Allah najbolje zna. Ovaj, znači osoba koja čini štiri znači bio mušiko, ali se je štirijski, znači da se dobro razumije, štirijski popis, znači e, primjenjuju prema takve osobi kad se upozije da to uši ključne osobe. Odmah se primjenjuju propisu prema njemu kao prema mušiku u smislu da se ne klanja za njih. Da mu se ne klanja za nas. A što se tiče kažnjavanja, recimo što... A što se tiče kažnjavanja, tek nakon što se dobro jer uspostava dokaza samo za za kaz. I nakon toga, nakon što se postavi nad njim dokaz i odbije u zinati se i bori se protiv ove dave i umre na tome i znamo da je umro na tome, onda tvrdimo da je šta? Mošvik i da je na dođehenem. I nismo njih presudili. Pa kaj, to će da Allah subhanahu wa ta'ala. Jeste razumeli? E to je razlika između mušlika protiv kojeg je izvršen dokaz i onog za koje kažemo možda umro je, a možda mu nije dostavljen dokaz. Sve isto. Samo ne tvrdimo za njega na kraju da je da je djehenna za sve. A za ove kaže da je nema nikakve sumnje. Ako ti je svojno nam to sad ćemo se izgledati kranđani i kranđani ovdje.